Hay que respetarla siempre. No. Hay que respetarla siempre. No. Pepa y su familia han venido a jugar con la pelota. Mira. Qui de vosaltres es vol enfrontar amb mi? <laughs> Qué tonto! Oh, quina noia més ordinària! Molt bé, tall rodó. No saps fins a quin punt et detesto. Quina colla d'imbècils! Començaré pel cacarot, seguirem amb els loramiques i per últim el grassonet. Ja n'estic tip dels jocs idiotes de tots vosaltres! La porra! Ahora hay un gran agujero. Pepa ha muerto. Si aquesta proposta, veurem si avui hi ha novetats des de Bèlgica, és, per exemple, Jordi Turull, els semblarà bé? Bueno, és que jo, jo fa, fa setmanes que ja vaig dir, mirin, ja n'hi ha prou. Per tant, eh, ja n'hi ha prou. És que ja n'hi ha prou. És que ja n'hi ha prou. Nosaltres, de veritat, ja hem perdut massa temps. Crec, insisteixo, que ja n'hi ha prou. Ja s'ha vist que tot això era mentida. És que ja n'hi ha prou. O sigui, ja ja n'hi ha prou. Senyora... I no s'ho creu ningú, per tant, ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou, perquè ara ja n'hi ha prou. Ara, també vull dir que ja n'hi ha prou. Senyora Inés Arrimadas, gràcies per tornar gràcies. un dia més als matins de TV3. Monsters live under your